अॼु मौज़ू आहे इन जी तकाज़ा आहे त पाण खे उन सां वास्तो रखंदड़ ॻाल्हियुनि जी ॼाण हुजे सिंध में उहा ॼाण कान्हे करे थो का नाज़िकरेशन करे थो त उनखे ओतिरो इल्मु हुअणु खपे त उहो ऑपरेशन करे जेकॾहिं इल्मु न हूंदो रोगोटाको सां माण्हू वेठो ज़ोर ॾींदो त ऑपरेशन कासाईअ वॾणु थींदो ही तमामु घणनि इल्मनि जी आमेज़िश सां हिन ॻाल्हि जी सम्झ असांखे हासिल थींदी असीं कोर्ट में हूंदा आहियूं टके जो केस हूंदो आहे पंजाह किताब खणी ईंदा आहियूं जजनि जे अॻियां पढ़ी ॿुधाईंदा आहियूं माण्हुनि खे साबतीअ सां ईअं हथ जूं गज़ियूं आणे छॾिबियूं उहो कमु न थींदो इल्मी गुफ़्तगु ऐं गैर इल्मी गुफ़्तगु में वॾो फ़र्क़ु आहे गैर इल्मी गुफ़्तगु आहे दोज़ख में मुर्क नकी बीठा हूंदा गुर्द खण बीठा हूंदा पौधा मथां हणंदा पौधा टंगा टोली करे खणी जंगनि में हणंदा इहा ॻाल्हि करण सां वॾी दहशत अंगेज़ क़िस्म जी कंदे क्यात जा मंज़र पेश करणु त हिन लाइ रुगो रफ़ ॻाल्हि करणु हिन मौज़ू ते तहलाल पंद्रहं वीह टीह किताब खपनि जो माण्हू पढ़ी ॿुधायो तर्ज़ुबू सिंधीअ में करे इहा ॻाल्हि आसमान मां कोन थिए रूस स्वगतियूं निकिरी पियो बयानु थियो फलाणो हीअ थी वियो फलाणो ان थी वियो इन मसइले सां ॻाल्हि सम्झ में न ईंदी तव्हांखे चङी मुझ लाइब्रेरी खपे हिन मसइले खे लेकिन ऐं वक़्तु हुनजो तारीफ़ कंदुसि वधीक तव्हांखे पढ़णु खपे न पढ़ंदव त पोइ तव्हां दुश्मन जे प्रोपकेंडा एजेंसियुनि जा न चाहींदे बि उन्हनि जा माउथ पीस ऐं हिज मास्टर्स वॉइस थी वेंदासीं असीं असीं हिज मास्टर्स वॉइस आहियूं ऐं जे ॻाल्हियूं ॿुधंदो आहियां त असीं सभु हिज मास्टर्स वॉइस आहियूं जेका राइटर ख़बर न असां एजेंसी तमामु अयारी सां ख़बर ॾींदी आहे उहो असीं दोहिराईंदा आहियूं ऐं सम्झो वेंदो आहे त वॾो पढ़ियल माण्हू आहे उहा ख़बर कान्हे त ही अमरीका जे आई एस आई जी प्रोपंगा पियो दोहराए लफ़्ज़ बि उहे साॻिया अथव की हू था चवनि ऐं ॿी न ख़बर ई कान्हे पर लाइल लायल जी सज़ा थी मिले आऊं तव्हांखे दावत ॾींदुसि तव्हां हिन मसइले ते मुतालो करियो ऐं किताबनि जी लिस्ट में चवंदो त आऊं ॾींदुसि ख़ुशकिस्मती सां हिन दौर जे बारे में एतिरो लिटरेचर अवेलेबल आहे एतिरो गहराई सां आहे ऐं ॿियो मज़ो ई थियो आहे जो जर्मनी जे शिकस्त खाधी जर्मन कौम में हिकिड़ी तमामु वॾी आदत आहे हिकिड़ी किफ़ायत शुआरी जी ॿियो आहे रिकॉर्ड रखण जी इंसान ज़ात जे रोज़ ज़मीन जे तारीख़ में कंहिं बि दौर बाबति ख़ुशूसन हिकिड़ी वॾी जंग बाबति एतिरो ज़िंद लिटरेचर ऐं रिकॉर्ड मौजूदु न आहे जहिड़ो हाणे थियो आहे छो त जर्मन सभु रिकॉर्ड छॾे विया ए टू ज़ेड ख़ासि करे हेल्डर जी डायरी आहे जनरल हेल्डर जेको chief of the general staff हो तंहिंजी डायरी सही सलामत मौजूदु आहे ॾींहं ॾींहं जो तैमूर लंग जे जंग जी डायरी कान्हे जी जंग जी डायरी पाण वटि कान्हे मोहम्मद बिन कासिम छा पियो कयो ऐं छा पियो सोचियो पाण वटि रिकॉर्ड कोन्हे अमर खे ख़बर ई कान्हे पर हिन जो रिकॉर्ड ज़रे आहे मसलन यालटा कॉन्फ्रेंस थी तंहिंजो स्क्रिप्ट आहे मौजूदु तव्हांखे ॾह ॿारहें न आहे फुटपाथ ते स्टालिन चर्चिल जे विच में गुफ़्तो कहिड़ी थी उनजो ट्रांस्क्रिप्ट आहे बाक़ी टेप रिकॉर्ड थियल आहे सॼो रिकॉर्ड बि पनाह आहे तंहिंखां सवाइ पंद्रहनि वीहनि जनरलनि किताब लिखिया आहिनि ऐं उनजो मसलन जनरल वेसलियस जो आहे द कॉज़ बी सर्व जंहिंमें सभिनी जेके जंगी ऑपरेशन आहिनि उन्हनि जा सर्टिफाइड कॉपीज़ ॾिनल आहिनि मसलन तव्हांखे स्टालिनग्राड जी जंग जो जेको ऑर्डर ऑफ द डे आहे उहो सॼो हुते मौजूदु आहे बर्लिन ते हमले जो मार्शल जोकोफ जेको ऑर्डर कढियो आहे उनजी प्लेन कहिड़ी कहिड़ी बटालियन पहिरीं हमिलो कंदी पुठियां कहिड़ी वेंदी तोपखानो घणे बजे हमिलो कंदो हवाई जहाज घणे बजे हमिलो कंदा टोटल प्लेन रिकॉर्ड मौजूदु आहे ऐं ॾह पंद्रहं रुपए मिलियो आहे त फुल सर्किल उहो मिले थो डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड सॼो मौजूदु आहे अॼोके दौर में कूड़ करणु ॾाढो मुश्किल आहे जेकॾहिं तव्हां शइ पढ़ियो ऐं मास्को में हुउसि मूंखे ॿुधायो फलाणी ॻाल्हि कई मुंहिंजो तूं पढ़ियल ई थी मुंहिंजो रिकॉर्ड पढ़ियो थी चए न मुंहिंजो रूसी हुजण जी माना चई त न मुंहिंजो असीं सिंधी आहियूं लतीफ़ सिंध जे बारे में असां वटि कुझु कोन हो की तव्हां रूसियुनि जे बारे में तूं मूंखे कहिड़ो सबक थो पढ़ाई तूं वञी फलाणो किताब खोले फलाणो सुबो पढ़ त इस्तारेन कहिड़ो लेटर लिखियो हथ जूं गज़ियूं न आहिनि पोइ ॾिठई ॾिठईं हा सही आहे रिकॉर्ड मौजूदु आहे उन ते पढ़णु खपे अॼु पाण इब्तिदा कयूं था शयुनि जी ऐं इल्मी अंदाज़ सां शयुनि खे ॾिसो मुरनि वारनि ॻाल्हियुनि खे रद्द करियो पाण हिकड़ी बहितर समझदार इल्मी कौम बणजण जो आगाज़ करियूं तंहिं लाइ हिन क़िस्म जा जेके सिम्पोल्सी बर्तन से असांखे इफ़्तिताह कनि था दावत फ़िक्र ॾियनि था ऐं इल्मी हिकड़ी कौम बणजण जे लाइ असांखे पहिरियों रुखो खणण जे लाइ माहौल तयारु करे ॾियनि था पहिरीं ॻाल्हि हिन सिलसिले में हीउ सम्झणु खपे त आम तार सां जेको अॼुकल्ह आहे पढ़ियल लिखियल माण्हू पंहिंजा पढ़ियल वीचारा छा पढ़ियल आहिनि वीचारा पर मिड़े पढ़ियल आहिनि त पहिरीं त सम्झणु खपे त आम जेको हीउ सम्झो वञे थो त सरमाएदारी माना आज़ादी सरमाएदारी माना ख़ुशहाली कम्यूनिज़म माना बुख कम्यूनिज़म माना ॾंडो कम्यूनिज़म माना जयल कम्यूनिज़म माना सख़्ती ऐं सरमाएदारी माना रहम शफ़क़त कुर्ब इंसानी आज़ादियूं पढ़ियल माण्हू इहो दुनिया जो वॾे में वॾो कूड़ आहे कम्यूनिस्ट मुल्क में कुल अढाई तव्हां ख़बर आहे दुनिया में मुल्क घणा आहिनि दुनिया में सौ खां घणे मुल्क आहिनि उनमें कम्यूनिस्ट मुल्क घणा हुआ कुल अठ या ॾह ॿिया मुल्क कहिड़े निज़ाम हेठि रहनि था सरमाएदार निज़ाम हेठि चिली जो निज़ाम कहिड़ो हो पोर्चुगाल जो कहिड़ो हो स्पेन जो निज़ाम कहिड़ो हो इटली जो निज़ाम कहिड़ो हो नाज़ी जर्मनी जो निज़ाम कहिड़ो हो लैटिन अमेरिका में अल्फाडो जो निज़ाम कहिड़ो हो रूए ज़मीन ते ऐं कोरिया जो निज़ाम कहिड़ो हो साउथ वियतनाम जो निज़ाम कहिड़ो हो इहे सऊरा फाशिस्ट गुंडा बदमाश मुल्क जिन अवाम खे पीढ़ीअ रत कढी छॾियो इहे सभु सरमाएदार मुल्क हुआ ऐं आहिनि सऊदी अरब में कहिड़ो निज़ाम आहे जिते सभु मिल्कियत गुंडा हरामज़ादा खायो वञनि लिया ऐं वेठा शेख जी ॾाक करियो तस्बी बि पढ़जे शराब खुलिया पिया आहिनि माण्हू बंदि पिया आहिनि पंज सौ रणूं रखियो पालीनि पिया छा करप्शन फ़क़ति रूस में हुई करप्शन जेके करप्ट मुल्क हूंदा आहिनि से किरी पवंदा आहिनि यानी करप्शन जंहिं मुल्क में हूंदी सो किरी पवंदो अयूब जी बादशाही में करप्शन कान हुई पोइ किरी पियो सऊदी अरब में करप्शन आहे पोइ किरी पियो इटली में करप्शन आहे उहो मुल्क वियो हलियो ऐं निज़ाम ख़तमु थी वियो चिलीअ वारो निज़ाम ख़तमु थी वियो सरमाएदारी रही हली हीउ सॼी दुनिया में जिते सिंगापुर में करप्शन तव्हांखे ख़बर नाहे कहिड़ी आहे तव्हांखे ख़बर आहे हीउ जेको मलेशिया मलेम हूंदो पंहिंजो प्रेसिडेंट मार्कोस जंहिंजे करप्शन जा हेॾा दास्तान आहिनि उते जेको सरमाएदारी निज़ाम आहे सो ख़तम थी वियो करप्शन जे करे निज़ाम ख़तम थींदा आहिनि निज़ाम करप्शन जे करे ख़तमु थींदा आहिनि या पंजनि माण्हुनि जे जेल में वञा पवंदा आहिनि जर्मनी में सरमाएदारी निज़ाम हो नाज़ीम जे ॾींहंनि में हिटलर केॾा ज़ुल्म कया माण्हू पीड़े उन मां साबुण साबुण यानी थी तव्हां पढ़ियो न नाहे मुसीबती आहे सिंध में पढ़ियल न आहे यानी ख़वातीन वेंदियूं हुयूं जेल में हाणे हीउ कंहिं ही कैम्प आहे तव्हां सभु हलो हलो जेलो डार्लिंग हाउस एवरीथिंग हाणे इशारो कंदी फलाणो कैदी जी चमड़ी मूंखे वणे थी वणी वई पोइ वरी ईंदो हुनखे सुई लॻंदी उहो माण्हू उते ई उते मरंदो फ्रेश फ्रेश चमड़ी लाहे उन मां पर्स ठाहे तोहफ़े तो मैदान खे तोहफ़े में पेश कंदो मैदाम ज़रूरत पूरो कंदी त हिन माण्हूअ खे मारे हिन मां चमड़ो थी ठाहियां पर्स सुवाल ई कोन्हे हिन जी स्किन फर्स्ट क्लास साबुण खपे ख़ुशबूदार उन जे स्किन मां साबुण ठहंदो इन करे जर्मनी में सरमाएदार निज़ाम किरी पियो सरमाएदार निज़ाम बीठो आहे माण्हू हिकिड़ो किरी पियो उन जाइ ते ॿियो आयो निज़ाम कीअं किरियो निज़ाम त इन सभु पोर्चुगाल में कहिड़ो निज़ाम आहे सरमाएदार निज़ाम आहे फ्रेंको निज़ाम कहिड़ो आहे सरमाएदार निज़ाम महाराणी एलिज़बेथ जी भेण कुंज मेरी कतल थी वई आयो एलिज़बेथ कहिड़ो निज़ाम आयो सरमाएदार निज़ाम बद निज़ामुज़ाम ब्यूरोक्रेसी जे करे न किरंदा आहिनि न बदिलबा आहिनि नंबर वन हुकूमत में ज़ुल्म स्टालिंग कयो स्टालिंग त शागिर्द तफ़ले मकतब आहे हिटलर हिटलर जो तव्हां पढ़ियो आहे तव्हांजो तस्वर कोन्हे तव्हां तस्वर नथा करे सघो जेके डॉक्यूमेंट्री आहिनि बुखनवाल डचाऊ जो कैंपूं जेके हुयूं जिते माण्हुनि खे murder was a profession there profession was murder pure and simple उन ते वॾो रिकॉर्ड हालो कास फिल्मूं ठहियूं इंसान चंगेज़ ॼण तिफले मकतबो रहीम ऐं शफ़ी खे महिरबान हो चंगेज़ हिटलर जे साम्हूं ज़ुल्मनि जे करे हुकूमतूं आहिनि कोन हुजूं फर्स्ट क्लास पियूं रोमन सल्तनत तव्हां ॾिठो रोमन सल्तनत हिकु हज़ार साल ताईं जेके टॉर्चर जा मिसाल कया आहिनि तव्हां फिल्म ॾिठी हूंदी त रोमन एम्पायर तव्हां मां चढ़ंदा ॾिठी आहे कुझु ॾिठी आहे कंहिं माण्हू तव्हां ॾिठी आहे न तव्हां ॾिठो छा आहे हुन में छा हूंदो हुन में छा आहे त प्रोबगेना जेका दुश्मन करे थो असीं अनपढ़ आहियूं तंहिं करे जेकी जेके फरमाए छॾनि सुभाणे त शइ पढ़ी कान त आहे छा रिकॉर्ड छा आहे ख़ुशकिस्मताल जे बारे में जेका कई आहे ज़ुल्म करे छॾी साल सचो कोन थियो आहे स्टालीन चयो त हिन जे अंदरि दुश्मन जा एजेंट वेठा आहिनि जे हिननि खे न रोकबो तख़्तो ऊंधो कंदा तव्हां ॾिठो कोन तख़्तो ऊंधो करे छॾियो کیڑی یعنی جنگ کھٹے ہو باہری جنگ کو نا روس تو جرمنی کی شکست ہے روس تو بکروڑ مانو مارا ہے تاریخ جی وڈے میں وڈی جنگ روح زمین تے ہٹلر جو قتل کیوں پڑھو نا ہٹلر قتل کیوں مائی ڈیوس ایل ڈیوس I have prepare an army which is capable of storming the very heaven موا فوج کیا کہ آسمان پہ چڑھائی کرنے جی قوت رکھے जी कुवत रखे हिकु सौ सठि डिवीज़न पहिरियों दफ़ो रूए ज़मीन जी तारीख़ में टिन फ्रंटनि ते हिकु सौ सठि डिवीज़न पहिरें ॾींहुं जंग जे आग में वसाए ऐं जंग जो तालब इल्म आहियां तव्हां पढ़जो history of the world war हर सिंधी माण्हू खे ॿी जंग अज़ीम जी तारीख़ बाक़ाइदे बरज़बान यादि हुजे उन सॼो किताब जर्मन जो किताब मोकिलिया जनरल रोमेल जा पेपर्स अवेलेबल आहिनि जनरल माटकोमरीअ जा आहे फील्ड मार्शल जनरल माटकोमरीअ जो हिन पंहिंजे आइज़नावा जा किताब आहिनि टोटल रिकॉर्ड मौजूदु आहे ऐं दुनिया जो फैसिनेटिंग रूह ज़मीन ते हिन खां वधीक फैसिनेटिंग रिकॉर्ड ॿियो आहे कोन जनरल शितेमन जो किताबु आहे the Russian the Soviet general staff at war यानी जनरल स्टाफ कीअं थो प्लानिंग करे हिननि किताबनि मां तव्हांखे हे जेके ट्रके वारा पावर जनरल वेठा आहिनि टी टी वेसे वारा तव्हांखे रोब था रखनि त उहो किताब जॾहिं पढ़ंदो जर्मन रशियन आर्मी जिते सठि सठि आर्मी डिवीज़न हिकिड़ी फौज में लॻे थी ऐं पोइ जनरल स्टाफ कीअं थो प्लानिंग करे मार्शल वेस्लियास्की ऐं मार्शल शितेमिन को तंहिंजा ॿ किताब तव्हां पढ़ंदो तव्हांखे ख़बर पवंदी त हिकिड़ो पूरो मुल्क कीअं थो प्लान करे कीअं हिकिड़ी पूरी कॉम प्लान कीअं थी करे ऑपरेशन छा थींदियूं हर शइ मौजूदु आहे उनमें त खटी ॻाल्हि आहे फैसिनेटिंग नावल बावल मामूली ॻाल्हि आहिनि फिल्मूं बेकार आहिनि जिन उहा शइ पढ़ी हूंदी जिन सेकंड जंग अज़ीम जी कहाणी पढ़ी आहे that is the greatest story mankind has ever created हिन खां वधीक ड्रामो रोए ज़मीन ते पैदा ई न थियो थियो ई न एॾो वॾो ड्रामो सेकंड वर्ल्ड वॉर मूं ते हिकिड़ी पहिरीं कहाणी लिखी माण्हुनि पढ़ियो मूं चवनि इहा रेडन अॻियां रवा वॼाईंदी वरे छा ॿ कहाणी मूं लिखियूं ॿ ॿ वार्स बेल्जियम जूं ऐं पोलैंड जी लिखियुमि मूंखे पूरी जंग अज़ीम ते लिखणो हो पर उन में मोटो त माण्हू सम्झी ॻाल्हि कान पोइ मुंहिंजो छट मंडोबारी में रखियो न त वर्ल्ड वार टू ते मूंखे किताबु लिखण जो ख़्यालु आहे जे वक़्तु मिलियो लिखंदुसि तव्हां पढ़जो जेकॾहिं तव्हां में इंट्रेस्ट आहे त उहो त खटी ॻाल्हि पोइ ही हिकिड़े ॾींहं में वेही कीअं छा थियो ही करप्शन जे करे किरी पियो फलाणे करे पियो ईअं न हो स्टालिन सची ॻाल्हि कई स्टालिन चयो इनकलाब जो आयो आहे त जिन तबिकनि शिकस्त खाधी आहे उहे तबिका ॿाहिरि पंहिंजे साथियुनि जे मदद सां अंदरूनी इनकलाब आणींदा ऐं कल्टी कंदा ऐं कल्टी कयो वियो माण्हू वटि कया विया गौरबा चओ ज़ुल्मनि जे ख़िलाफ़ हेतिरी ॻाल्हि कई बमबाज़ी थी आहे आज़ादी जी ॻाल्हि पई कई बम्बाज़ी थी आहे पार्लियामेंट ते माण्हू बाज़ारनि में झुक हलनि पिया माण्हू आग आहे तव्हां टीवी ॾिठी आहे रशियुनि जी तव्हां रशिया में ॾिसनि पिया माण्हू पिननि पिया गोरबाचोफ जेको रहमदिल हो जेको शफ़ीक हो जंहिं आज़ादी चई थी जंहिं ओपन सोसाइटी कई थी उहो माण्हू पार्लियामेंट ते बमबाज़ी थिए पई गोरबा चओ माटको छो आहे चुप आहे ख़ामोश आहे माण्हू पिननि पिया रूस जा खे हो फ़कति कम्यूनिस्ट पार्टी जे हुकूमत जे ख़िलाफ़ हिन खे कावड़ हुई जेल चीन जो गुंडो थो पियो हले जेको ज़ियाल हक़ आहे रूस जो इन ज़ियाल हक़ जे ख़िलाफ़ हिकिड़ो लफ़्ज़ नथो ॻाल्हाए बाटमिची में करे हुकूमत किराए गोली जी भॼी सॼी एम्पायर खे ख़तमु करे सॼी सोवियत जून खे ख़तमु करे रोमानिया खे माराए पोलंड जो तख़्तो ऊंधा कराए वरी मेशूम थियो मिसकिन थियो हुते वेठो आहे ॼण ख़बर ई कान्हे हिकिड़ो अख़र कोन थो पुछे ॼण त हिकिड़ो पालतू तितर हुजे बुलबुल हुजे बुलबुल खे चपे ते विहारे बुलबुल वञी यूरोप में वेही रही आहे ॼण हिन जो हिन ॻाल्हि सां वास्तो ई कोन्हे लातालक थियो वेठो आहे पोइ सोल सीन जा बयान हुआ अदीब असांजे अदीब जेके टे अखर पढ़ियल आहिनि बेहोश थी वञनि था छो ख़बर ई कान्हे टे शहर ॿ हाइकू ॿ काफ़ियूं हाणे थी वियो दानिशमंद आज़म ऐं रूए ज़मीन जे इल्मनि जो वारस ऐं फ़लसफ़ो जगलिया साइंस फैक्ट्री एस्ट्रोनॉमी सभिनी जो आलम थी वियो उहो हाईकोम जेके शायर ॿाहिरि उहे उछगारे थो त सोल्ज बयानु सोल्सीन हींअर ख़ामोश थियो आहे रूसी पिननि पिया जॾहिं पोड़ियूं कीवे तेखां ॾकनि पिया जॾहिं डॉलर जी रूबर जी क़ीमत अरड़हीं सी पती बि रही आहे माण्हुनि खे धाड़ो लॻो आहे हिकड़ी कौम ग़ुलाम बनाई रही है, डिक्टेटरशिप आहे मिल्ट्री रोधे पई कंहिंजी मुल्क ते कब्ज़ो करे पई पर सोल्ज़न सीन माटक वेठो आहे تمہاں کی نما بدبو نہ تھی زیا واری جی, جی بھٹے جو تختو اندھو کئے ویو ہو تی بالکل اندر مانو ویٹھلن تختو اندھو کئے ہوا گربا چوف ہے یل سینہ ان قسم جے کماش جے مانو گجی جی سالش کرے دشمن سا ملی تمہاں جو حافظو بخراب ہے تمہیں خبر ہے جنہیں کومنٹیف جے زمانے میں گربا ویو ہو لندن میں تو مارگیٹ تھیچر سا جی ملاقات تھی ہوئی تمہاں کو آئے جنہیں یاد ہو جے تو مارگیٹ تھیچر چاہو ہی کم جو مانو آئے गोरबाचोफ जे बारे में रूह ज़मीन में ख़बर आई हुई त पहिरियों दफ़ो हिकिड़े कम्यूनिस्ट खे सर्टिफिकेट मिलियो आहे कम जो माण्हू आहे one can do business with तव्हां मां कंहिंखे यादि हुजे इहो जुमिलो महिरबानी करे हथ खणी रहां कंहिं पढ़ियो आहे आहे उन ॾींहनि में ही वियो हो आयो ही पहिरियों माण्हू हो जंहिंखे लख मिलियो here the communist with whom you can do business ही उहो बिज़नेस वारो जवान जे अंदरि वेही आराम सां ठाहे ख़राबियूं कहिड़े मुल्क में कोन्हनि हाणे मिसाल तव्हां गौर कयो अकुल खां कमु वठण में अहम कोन्हे साउथ अफ्रीका खां वधीक बरबरीयत कहिड़े मुल्क में साउथ अफ्रीका अपार्थिए जिते माण्हुनि खे गॾु हलण नथा ॾीनि बस में हलण था ॾियनि ज़माननि खां महात्मा गांधी खे टंगा टोली करे उछलाए छॾियूं हिकु सदीअ खां दुनिया जो बदतरीन जुर्म पियो थिए ॾखिण अफ्रीका में अमरिया ख़बर कान्हे वेस्टर्न मीडिया जेका रोए थी रूस ते उछगारूं ॾेई थी अख में ॻोड़ा थी ॻाल्हि ऐं असांजा माण्हू हुननि सां गॾिजी ॻोड़ा ॻाढ़ीनि था ऐं पाण खे वॾो दारश्वर सम्झनि था हुनखे ख़बर कोन्हे साउथ कोर साउथ अफ्रीका में छा पियो थिए साउथ अफ्रीका में कारनि सां केॾो वयल आहे इंसान जी केॾी तोहीन आहे पोइ छा को गोरबाचो अहिड़ो निकितो आहे जंहिं फौरन घोड़ा घोड़ा करे हुनजो तख़्तो ऊंधो कयो न आराम सां नेल्सन मंडेला जेल में पियो आहे ॻाल्हियूं हलनि पियूं ट्राक्स थियनि पियूं बाबा आष्टा आष्टे फिल्म हिकिड़ी आसुदन जापानी फिल्म हुई जापानी जे बारे में उहो जापानी खे चवंदो तूं हुनखे मारी नथो उहो चवंदो बाबा मारेगा आष्टा आष्टा आष्टा मंडेले सां आश्ता आश्ता ॻाल्हियूं हलनि तंहिंखे पंद्रहं साल थी विया आहिनि आश्ता पर इराक खे तबाह करणो हो आज़ादी जा डंडोरान ॾिठी कान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जी इराक में नंढड़ा ॿारनि जो खीर बारे छॾियूं ज़मीन खे आसमान करे छॾियूं पट साड़े छॾियूं माण्हू मारे छॾियूं वास्तो अमेरिका जो साड़े भसम करे छॾियूं सोमालिया में छा कयूं बोजनिया में छा पियो थिए बोजनिया में माण्हुनि खे थिए पई क्लीन सिंग यानी नियाणियुनि सां जना करे उन्हनि खे जबर कबो त वञो लॾो कहिड़ो आहे जो हू उन पट में फितर था थियनि ऐं अमरीका बहादुर वीचारो आहे आहिस्ता आहिस्ता टाक पई थिए रोज़ अंग्रेज़ थो इसराइल घणनि ॾींहनि खां वठो बदमाशियूं करे छा उन ते को गोरबा चौफ आयो आहे हिकदमि सल्तनत ते कहिड़ा विधी आहे न आहिस्ता आइष ॻाल्हियूं ऐं तकड़ हुई टाक टी करे सघियो रोमानिया में बि टाक नथी कई हिकिड़े ॾींहं में कहिड़ा बि हिनखे जेको सुपर पावर फोर्स मिलिया हुआ रूस जा से इस्तेमालु कई रूस जे हलीफ़नि जे ख़िलाफ़ ऐं रूस जेको बेल्ट कमरे लेन अॻवाणी हेठि जेको डिफेंस बेल्ट अटकल हिकु हज़ार महिलनि जो क्रूड़ हा माण्हू रूसियुनि वीचारनि माराए करोड़ा अरबा ट्रिलियन सब बिलियन डॉलर ख़र्च करे पचा को आहे जेको हिफ़ाज़ती बेल्ट ठाहियो हो सो हिन असांजे अज़ीम आज़ादी जे मुफ़कर हिकिड़ी ॾींहं में अमेरिका खे ॾेई छॾियो Lithuania Latvia Belorussia Romania Poland Eastern Prussia total इलाइक़ो जंहिंखे करोड़ हा माण्हू माराए हुन हिफ़ाज़ती बेल्ट ठाहियो त जर्मन जेकॾहिं हमलो कनि त इन पट मां लंघणो पवे रूस सदी वठी इन बेल्ट लाइ नेपोलियन जे ज़माने खां वठी नेपोलियन खां अॻु में क्रेमिया जी जंग में ऐं त चवां पढ़ण जी ज़रूरत आहे पढ़ंदो पोइ तव्हां अचे थी त इन इलाइक़े जे फुट फुट जी कहिड़ी क़ीमत आहे रोमानिया में जंहिंखे हिकड़े ॾींहं में गोरबा चओ महिरबानी कदरदान हिकिड़े ॾींहं में कंटी कराए छॾियो ऐं उहो मुल्क हवाले खां अमेरिका न आयो आहे मज़मून चोथों ॾींहुं पढ़ियो आहे डानियों भेरो अमेरिका खे रूस मैदान मां वियो हलियो अमेरिका अची पैसिफिक समुंड जे कंधे ते बीठो आहे ऐं विच एशिया में पहिरियों दफ़ो अमेरिका खे एशिया जे कंध ते सवार थियण जो मौक़ो मिलियो आहे अरबहार रुपया ख़र्च कजनि करोड़ ख़र्च कजनि हिकिड़े हिन मेशूम बछड़े गोरबाचोफ ऐं प्यारे ज़ियाउल हक़ यानी उर्फ यलसीन जेको कमु कयो उहो सॼियूं कोशिशि करे अमेरिका न करे सघिया जेको हिन ॿिनि साल में कमु करे स्टालिन कूड़ो हो जंहिं चयो त अंदर खुर्दा तबिका ऐं मकानी एजेंट ऐं गदार ऐं तबिका जी गदार वेठा आहिनि उहे तख़्तो अंदरां कंदा ॿाहिरां रूस खे शिकस ॾियण इनकलाबी रूस खे सोशलिस्ट रूस खे लेननि जे रूस खे ॿाहिरी दुनिया जी ताक़त शिकस्त ॾेई नथी सघे छो त हुन एटम बम ठाहियो रूसियन छहनि महिननि खां पोइ एटम बम ठाहियो हुननि हाइड्रोजन बम ठाहियो हिननि नवनि महिननि खां पोइ हाइड्रोजन बम ठाहियो हुननि राट काश पाण खे ताईं मूजिया ऐं तव्हांखे डेट्स ॿुधायां रिसर्च करण जी खपनि तारीख़ूं सभु कुझु खपे तारीख़ रिकॉर्ड ते सभु मौजूद आहियूं हाइड्रोजन पंप नवन में ठाहियो ऐं पोइ छा कयूं पोइ हुननि खे मारियूं कहिड़ी ॻाल्हि में मारियूं पहिरियों इंसान रूसी मथे पहिरियों इंटरकॉन्टीडेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रूस ठाहियो मज़दूरनि ऐं जेके माण्हू इहो ठाहिनि था से एडमिनिस्ट्रेशन नथा ठाहे सघनि मैनेजर नथा करे सघनि हे हुनखे सेखारींदा जिन जर्मनी खे शिकस्त ॾिनी जिन चोॾहनि मुल्कनि जे हमलनि खे शिकस्त ॾिनी जिन जापान खे शिकस्त ॾिनी जिन रूए ज़मीन जे फौजनि खे शिकस्त ॾिनी त हीअ एडमिनिस्ट्रेशन नथा हलाए सघनि जेको रूस बर्लिन जे घेरे ताईं हिन सॼे फौज खे हुननि कमांड कयो हो मार्शल जूकोव जी फौजूं तव्हां जंग ॾिसो त रूसियन खे एडमिनिस्ट्रेशन केॾी ॾींहं अचे असांजा पिदादा हुननि खे सेखारीनि त एडमिनिस्ट्रेशन कीअं थींदी आहे घेरो हो अंदरि दुश्मन जा एजेंट वेही रहिया फर्स्ट क्लास आलिशान सीआई ज़बरदस्त कमु कयो उनजो कवर कहिड़ो हो स्टालिन स्टालिन स्टालिन स्टालिन माना डिफेंस जो को मेयर न वठो स्टालिन हुजे त टंग मां झले न गोरबाचोफ ऐं हुननि जल सरी विझा जेल में ऐं सोल्जीन कढिया बयान ऐं ही बगावती कान थी पर स्टालिन जे नाले में घोड़ा घोड़ाऊं करे टोटल हिननि अंदरां कू करे ऐं किसे खे उल्टो करे छॾियो अंदरि घटि वधायूं आहिनि हाणे तव्हां सां इहा ॻाल्हि करे नंबर वन त सरमाएदारी माना जमहूरियत न आहे दुनिया जा मसलन सिंगापुर सिंगापुर सभ खां वधीक एडवांस मुल्क आहे सिंगापुर में जमहूरियत आहे ताइबे में आहे साउथ कोरिया में शागिर्द अञा ताईं वञनि था तव्हांखे ख़बर आहे साउथ कोरिया में छा आहे रोज़ बगावतूं थियनि थियूं शागिर्दनि खे मारीनि था गोलियूं हलनि थियूं बदतरीन बरबरियत आहे साउथ कोरिया में सभ खां वधीक शाहूकार हुआ شاہوکار کیے تھے جمہوریت ذریعے نہ ڈکٹیٹرشپ خبر یہ خبر ہے تتائے پہ ڈکٹیٹرشپ ذریعے پیسہ سب مزورن کے پیڑے موچڑا ہنی انہن کے پیسہ نہ ڈئی جیل بند کرے پو یہ پروفٹس پڑتا ہے کاش مکھے تائیں مجھے تاں تاں کوٹ کرے امریکن سورسز تا کیے یہ جے کہ ٹائگرز تھے ہیں they have come through not democracy they have come through dictatorship exploitation करोड़ आवाम जा पैसा कंपनियुनि खे साउथ कोरिया जो रिकॉर्ड आहे सॼो डोज़ियर मौजूदु आहे त साउथ कोरिया में हीअ जेका सवंग कंपनी तव्हां वटि वेठी आहे कहिड़ो नालो आहे नांगीअ जो इन कंपनी इनखे केतिरा अरबा रुपया शाही आवाम जे खज़ाने में ॾेई इनखे हिकिड़ो वॾो जॉइंट कयो तंहिं करे सरमाएदारी माना ख़ुशहाली नाहे सरमाएदारी माना जमहूरियत नाहे सरमाएदारी माना ह्यूमन राइट्स न आहिनि ऐं ह्यूमन राइट्स बि अमरीका सिंध पाकिस्तान में करे थो महिरबानी लख अहसान पर कतर में नथो करे कुवैत में नथो करे सऊदी अरब में नथो करे शाह हुसैन वटि ह्यूमन राइट्स नथो करे ताइपे में नथो करे सिंगापुर में नथो करे साउथ कोरिया में नथो करे जिते इहे ब्लैकमेलिंग जा वेपन्स ह्यूमन राइट्स खे ब्लैकमेलिंग तौरु इस्तेमालु कबो जंहिंसां विढ़बो हा बैंक जो कुटिया तो ब्लैक तो नथो करे ह्यूमन राइट्स नथो ॾे इहे पुलिस कंदी आहे अब छा आहे चए घर मां लूण निकितो आहे दला हू जेके क्लास्टिको रखो वेठा आहिनि तिनि सां थो करे हिन लूण में थो ॿधी लूण जे मुड़ुस ॿधा पिया ऐं केतिरनि खे बाबा छा लूण था ॿधनि फलाणे वटि क्लास्टिक हुई मुंहिंजो न पणे वटि पंज हज़ार पिया आहिनि हथियार बारूद भरिया पिया आहिनि उहो त कोन थो ॾिसी हिते हाई कोर्ट बि चयोसि मुंहिंजो तो ॾिठा कोन त बारूद भरियो वेठा आहिनि तूं हिनखे झलियाई क्लास्टिक हिन वटि हूंदी अमरीका बि ईअं थो करे कूड़ा केस ठाहियो पाकिस्तान सां नाराज़ आहे ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हाणे चीन हाणे ख़बर त छा पियो करे उभर एशिया जा मुल्क थी विया आहिनि छो वधी विया आहिनि उहे जुदा कहाणी आहे वधी विया आहिनि उहे कंप्यूट था कनि उन जे मथां ॾंडो कयां ऐं ह्यूमन राइट्स वायोलेशन था करियूं तंहिं करे छा करियूं त मज़दूरनि खे आज़ादी ॾियो पोइ छा करियूं मज़दूरनि खे वधीक ॾियो ऐं मज़ूरी नथा ॾियो अबा पोइ छा थींदो मज़ूरनि खे वधीक मिलंदी मज़ूर गोड़ कंदा हुननि जो इकसाल निज़ाम जेको ॾंडे ते ॿधल आहे उहो बीह रहंदो उन जी पैदावार घटि बि अमरीका सां मुक़ाबिलो कोन कंदा तव्हां ॻाल्हि सम्झो पिया उन में एॾो तफ़रको फ़र्क़ विझबो जो उहे अमरीका सां इक़्तादी पैदावार में मुक़ाबिलो करे था सघनि उन जे घर में घोटालो विझबो उहा पैसा हिन खे नथो ॾे हिन खे नथो ॾे हिन ग़रीब सां ज़ुल्म आहे हिन सां ज़ुल्म आहे तव्हांजो इक़्तिसादी तरह ॾेवालो कढनि जापान जो तख़्तो आवाम ॻाल्हि न आई आहे जापान जो कू करे तख़्तो हूंदो कयूं होसो कावा जो आयो आहे हाणे जापान हेठि थो वञे तव्हां ॾिठो त स्कैंडल माली वियो आहे पढ़ंदा करियो किताब सुठा आहिनि एशिया वीक मिले थो फॉरस्टेंट इकोनॉमिक रिव्यू आहे तंहिंमें सॼो रिकॉर्ड अचे थो त कीअं कू कयो जापान जे गवर्नमेंट खे जापान जी गवर्नमेंट आरामी त कई हुआ रिश्वत हुई तख़्तो उतराए वियो त जापान अमेरिका सां कॉम्पीट न करे हाणे चीन जे मथां ह्यूमन राइट्स जे केतिरे वेठा आहिनि होॾा इराक में लखा माण्हू मारे छॾियूं हेॾा फलाणो ख़ान जेको आहे कंहिंखे रेडियो ते ॻाल्हाइण था ॾियो कंहिंजे ग़म में अमरीका रोए पई दखिण अफ्रीका में रोज़ माण्हू मरनि पिया सोमाल में रोज़ माण्हू मरनि पिया में नियाण सां ज़िना पई थिए कंहिंजी ॻाल्हि थी कान्हे चीन में फलाणो गुंडो आराम सां ॾियो पुट सिया जो एजेंट आहे उनजे लाइ मुलाक़ात जो न मिलियो आहे लाइ क्लिंटन वीचारो पियो रोए थो अखियुनि मां ॻोढ़ा वीचार थियनि ह्यूमन राइट्स लाइ रोए पियो टोटल फ्रॉड आहे तंहिंजे करे हिकिड़ो कू कयो वियो आहे हिकिड़ी साज़िश आहे में गुरबात कयो ॿिया तमामु घणा माण्हू साज़ साज़ पिया आहिनि उन्हनि अंदरां ई अंदरां कू करे हे सभु कूड़ा बया आहिनि फलाणो थियो पोइ फलाणो कोन थियो कुझु कोन्हे हाणे पाण इन ॻाल्हि खे थोरो अॻिते वधाईंदासीं त हीअ जेके निज़ाम आहिनि चारि निज़ाम थिया आहिनि हिकिड़ो कम्यूनिस्टम खां अॻियां पुराणो ग़ुलामी खां अॻे निज़ाम हो उनखां पोइ ग़ुलामदारी निज़ाम आयो तंहिंखां पोइ जागीरदारी निज़ाम आयो तंहिंखां पोइ रूस ही सोशलिस्ट निज़ाम आहे तव्हां इन निज़ाम जे तारीख़ ते वीचार कंदव पहिरीं त आऊं तव्हांखे ॿुधायां त तारीख़ वधे कीअं थी उनजो हिकिड़ो सिंपल फॉर्मूला आहे उनजे लाइ अखर आहे डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट अंग्रेजी में उनखे हीअं बयानु कयो वियो आहे development is never in a straight line समाज जी जेका तरक़ी थिए थी त सिधो हीअं सही लीक में कान थींदी आहे that's the law of development development is never in develop माना रोड रस्ता न समाज तब्दील थिए थो समाज हिकिड़े ॾाके खां ॿिए ॾाके ते अचे थो उनजे लाइ development is never in straight line development is never on the same level development never goes only forward it comes backward तारीख़ वधे थी सिधी लीक में कान थी वधे वरन वकरण सां वधे थी ऐं चकर थी ॾे चकर हिकिड़ो चकर ॿियो चकर टियों चकर हिकिड़ो चकर सिधो थी ॾे ॿियो चकर उबत थी ॾे उनखे अंग्रेज़ी में चइबो आहे नेगेशन फिलासॉफी जी ॿोली में चइबो आहे फिलासॉफी तव्हांखे ज़रूरु अचणु खपे जे दुनिया जा इल्म पढ़णु चाहियो था जदली माध्या जो ज़िक्र निकितो आहे डीप ईअं न जीअं मुला पढ़ियो नूरनामो अचंदो असांजे इस्लाम जा बानू मुंहिंजो हिकिड़ो चाचो माइट हूंदो हिकिड़ी पंहिंजो ऐं मैं सगुड़ा हू किताब विताब ॾिया चई बाबा मूं वटि सॼो इल्मु क़ैद आहे मुंहिंजो किथे क़ैद आहे हेॾड़ी हूंदी पेती तंहिंजे मथां ढक कोन हो मथां वरी ठोकर रखी छॾं उन में नूरनामो बेश्ती ज़ेवर ॿियो ॿ टे किताब चई सॼी शरीत हिन में क़ैद आहे असां वॾा हिकिड़ा आलम बि बीठा आहिनि शरीत क़ैद कयो जदनी ॿियो क़ैद करियो वाक बीठा आहिनि फूकरींदा धरती गरक थी वेंदी पेर रखंदा हुन विच वांगुरु ज़मीन गरक थी वेंदी जदली बाजा चो पीपल्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड मिले थी तव्हांखे बाज़ार मिलंदी थॉमस ऐं थॉमस मिलंदी उनखे तव्हां पढ़ो उनमें तव्हां ख़बर पवंदी त सरमाएदारी निज़ाम की सरमाएदारी ऐं जागीरदारी जेको जहिड़ो थियो आहे उनजो सुठो में सुठो किताब हिकिड़े सुठे मुल्क जे बारे में हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड तव्हांखे ख़बर पवंदी त निज़ाम कीअं बढ़नि था जॾहिं निज़ाम बढ़नि था तॾहिं कीअं हिकिड़ो निज़ाम हिकिड़ो हुनखे दसे थो ॿी महिल वरी हू खणे थो टी महिल हू थो खणे चोथी महिल हू थो करे हिकिड़ो मज़ेदार ड्रामा ई आहे त ॿ निज़ाम यानी जागीरदारी निज़ाम ऐं सरमाएदारी निज़ाम इंग्लैंड में मलूं कीअं कयूं रिकॉर्ड पर पाण जनरली अचूं निज़ामनि जी मल जी ॻाल्हि मिसाल सरमाएदारी निज़ाम जागीरदारी निज़ाम हो सरमाएदारी निज़ाम टिनि चईं ॾाकनि में वधियो आहे पहिरियों ॾाको कहिड़ो आहे तेरहीं सदीअ में इटली जे शहर में रेनेसांस जो पीरियड अचे थो वापार थोरो वधे थो ॿारहाड़ी में मोची कोली तंहिंमां ॿ तबिका थियनि था माण्हू शहरनि में अचनि था यूरोप में शहर हुआ हिते शहर न हुआ उहे शहर ख़ुदि मुख़्तियार थिया यूरोप जी मखसूस हालतूं एशिया में छो सरमाएदारी न आई यूरोप में छो आई उन ते वॾो किताबु लिखणो आहे मुंहिंजो ख़्याल त लिखां तव्हांखे पढ़णु खपे वॾो फ़र्क़ु आहे छो रहिजी वियासीं सरमाएदारी न आई हुन वटि सरमाएदारी छो आई सबब कहिड़ा आहिनि इन ते वॾी रिसर्च आहे मतिलबु हिकिड़ो सबबु इहो बि आहे त हिते मींहुं नथो वसे यूरोप में मींहुं घणो थो वसे छो वरी वॾी ॻाल्हि आहे डिघी ॻाल्हि आहे ॿियो ज़मीन हिते प्राइवेट मिल्कियत कान्हे स्टेट प्रॉपर्टी आहे हुते प्राइवेट प्रॉपर्टी ॿ कारण ॿिया कारण घणा आहिनि ॿाहिरि तेरहीं सदी में रेनेसांस शुरू थी दांते अलीगढ़ी पेट्रॉक इब्न रुश्त जो दौर आहे इब्न रुश्त किताब लिखिया आहिनि इन दौर जो बुनियाद हितां शुरू थी सरमाएदारी नंढनि नंढनि शहरनि में मोची पाढा कासाई सियाया शहरनि में वापार कयूं नंढड़ा मोची मथनि ठाहियो पंज छह माण्हू गॾु थिया सरमाएदारी थी इन ते कॾहिं तव्हां रखो त आऊं तव्हां ॿुधाईंदुसि सरमाएदारीअ जा पहिरियां पहिरियां जुज़ा कीअं थिया सरमाएदारी पहिरीं कीअं आई इहो बि आहे बराबरि उहो थियो किताब लॻा कहिड़ा यूनान जा ऐं रोम जा ईसाई मज़हब आयो त ऊंदाही राति करे छॾी तारीख़ में the dark ages of Europe Europe जो ऊंदाहो दौर मज़हब आयो बाबा चुप कुफर बाबा हीअं करियूं हिते रिसर्च करियूं कुफर चुप काफ़र थी वई हिकु हज़ार सालनि ताईं मुला चढ़ियो वेठा माण्हुनि जे सीननि ते जेको रूम ऐं यूनान ऐं जेको हिंदुस्तान इल्मु ऐं इरफान जूं जेको नदियूं बाहियूं जेको इजादूं कयूं केॾांहुं वियो जूलियस सीज़र केॾांहुं विया पेट्रा केॾांहुं वियो हेरक्लीटस केॾांहुं वियो अरस्तो केॾांहुं वियो राति पइजी वई सभु चुप चुप चुप कुफर कुफर केॾांहुं वई हिंदुस्तान जी mathematics zero the greatest invention on earth in the science of married mathematics zero जंहिं यूरोप जा दरवाज़ा खोले छॾिया इल्मनि जा ज़ीरो न हुजा त किथे थी विया उहो ज़ीरो अरबन वटि आयो हुते वियो इन ज़ीरे दुनिया खे नओं रोशन करे छॾियो उहे सभु इल्म आया हिननि बंदि करे छॾिया कुस्तनतुनिया आया उते हुननि खे मोचराणी जेके फ़लसफ़ी आहे त कढी छॾियो उहे आया ईरान में जमशेद नॉरेंस जी ॾिन में अब्बासिन जी हुकूमत क़ाइमु थी मंसूर अब्बासी तंहिं बगदाद में दारुल हिकमत क़ाइमु कयो सभु हुतां पंडित पंडित गॾु कयूं हू जेके भॼी निकिता हुआ उन किताब आया तर्जुमो थियणु शुरू थियो तेरहीं सदी में उहे तर्जुमा यूरोप में विया यारहीं सदी में जंहिं साल जंहिं साल मोहम्मद बिन कासिम हिते आयो उन ई साल स्पेन में तारक बिन ज़ियाद वियो कब्ज़ो कई उन ई साल चीन ते मुस्लमान आर्मी हमलो कयो साॻियो साल सतनि सालनि खां पोइ मुस्लमान कुस्तम ते हमलो कयो उहो नाकाम थियो पर इहे टे स्पेन ते कब्ज़ो सिंध ते कब्ज़ो ताशकंद ऐं इन ते कब्ज़ो हिकिड़े साल में टे आर्मी वली ऐं हजाज बिन यूसुफ हिते वेठा हुआ ख़ैर त हाणे उन ई दौर में तर्जुमा वेझराई में तर्जुमा थियणु शुरू थिया उहो ते विया पहिरियों दौरो नवां किताब ॻोल्हा ॿियो दौर चोॾहं सौ अठवंजाह में कुस्तन दुनिया ते मोहम्मद फातह कब्ज़ो कयो रस्ता बंदि थी विया सिल्क जो रस्तो बंदि थी वियो रेशमी रस्तो बंदि थी वियो बाबा हाणे कीअं कयूं पुॼी त कोन सघिबो तव्हांखे ख़बर आहे त यूरोप जा सभु मुल्क गॾिजी शाम ते काया आया शाम हुननि खे डिफीट कयो अठ दफ़ा चढ़ी छो त एशिया ताक़तवर यूरोप वीचारो कमज़ोर हो सॼो यूरोप गरबो कोन फटक ॾाको इहो सलीबी जंग जो جو वधी हितां सिखिया टपड़ खणी विया टियों मोहम्मद फातेह दरवाज़ो बंदि कयो चऊं नवा रस्ता ॻोल्हियो वास्को डीगा मां फ्री कैलीकट ते आयो हितां अमेरिका जो रस्तो ॻोल्हियो वठूं हेॾां कोलम्बस जो बाबा रस्ता बंदि थी विया रस्तो खोलियो व्यापार त हुतां ईंदो टपड़ त हेॾा हुआ एशिया में हुआ इंडोनेशिया में हुआ सिंध में हुआ ॿिया हुआ हिते वापारी मर्कज़ हुआ पैसा खपनि बाबा ग़रीब थी वियो यूरोप बुखियो आहे वापार खपे सरमाएदारी जो टियों स्टेज आहे पोइ आहे रिफॉर्मेशन सुनी शेर जहिड़ो थियो हुते उन्हनि कैथलिक मज़हब जो तख़्तो ऊंधो कयो चोथों हिसो एनलाइटनमेंट जो दौर पंजो इन्वेंशन्स जो दौर ईअं तव्हां ॾिसंदो सरमाएदारी जा दौर पहिरियों मर्कज़ इटली بی نمبر مرکز ہالینڈ پو اسپین پورچوگال ڈچ پو انگلینڈ سرمایہ داری آئی اٹھے مضبوط مضبوطی تختگا بدلیا तख़्तगाह बदिलिया सरमाएदार जर्मन जर्मन सरमाएदार जा हामी थिया कैथलिक थी विया फ्रांस स्पेन ख़ुदि इंग्लैंड में हेनरी अठों बि उहे थी विया कैथलिक मज़हब जा जागीरदारी जा हामी ॿिया सरमाएदारी जा हामी लॻी लड़ाई जागीरदारी ऐं सरमाएदारी जी मैदान जंग में शुरूआत हितां थी मैदान ही दौर कहिड़ो आहे बाबर अचे पियो बाबर जो दौर आहे लोधी गिराण जो आख़िरी ॾींहुं सरमाएदार उहो तूं बिल्कुलु पंद्रहं सौ छवीह में ही बि फतह थियो आहे पंद्रहं सौ छवीह में ही हिते बाबर आयो आहे पंद्रहं सौ छवीह में ई कैथलिक मज़हब जे ख़िलाफ़ प्रोटेस्टेंट मज़हब बग़ावत कई सालूं साॻियो वॾियूं जंगियूं शुरू थियूं ज़बरदस्त ख़तरनाक थियूं तंहिंखां पोइ इंग्लैंड जे अंदरि हैनरी अठे जूं ॿधियूं मेरी हूअ कैथलिक ही प्रोटेस्टेंट हू जागीरदारी हामी ही सरमाएदारी हामी लड़ाई शुरू थी अब कैथलिक खटी आहे मुबारक मुबारक मुबारक खटी आहे वरी आई ॿी भेण ठगायो थियो त हू कल्टी थी वियो आहे जागीर अबा मुबारक मुबारकारी आई वरी जो ठगा थियो वरी हुन जो भाउ बि अची छॾियो जेंट्स पहिरियों माई मई जो पुटु अबा वरी तव्हां पढ़ो त ॾिसो फ्रांस कयो सोरहां सतारवे में जागीरदारनि ते सरमाएदारनि हमिलो कयो बादशाह खे कुई छॾियो इन खां अॻु में इंग्लैंड बादशाह कोई छॾियो इहो सरमाएदारनि किताब हो आर्मी कब्ज़ो कयो पहिरियों ऐं आख़िरी दफ़ो आर्मी इंग्लैंड ते कब्ज़ो कयो आर्मी सरमाएदारी जी हामी हुई तंहिं डिक्टेटरशिप क़ाइमु करे सरमाएदारी कई पर चार्ल्स ॿियो हुनजो पुटु आयो तंहिं वरी जागीरदारी क़ाइमु कई इहा लड़ाई पछाड़ती हली अञा ताईं इंग्लैंड में जागीरदारी ऐं सरमाएदारी जी मुख़्तलिफ़ मैदान में लड़ाई हले पई ख़तमु न थी आहे रोए ज़मीन ते निज़ाम मुख़्तलिफ़ साॻी वक़्तु गॾु रहंदा आहिनि तव्हां ॾिठो त कूचड़ा जा बीठा आहिनि कूचड़ा असांजा प्यारा दोस्त इहे निज़ाम आहिनि तॾहिं जॾहिं अञा कम्यूनिज़म छा अञा ग़ुलामदारी निज़ाम बि कोन हो उनजा अलावा कोल भील संथाल उन दौर जी पैदावार मुख़्तलिफ़ समाजी निज़ाम को एग्ज़िस्ट कंदा आहिनि हिकिड़े ई दौर में मुख़्तलिफ़ ग़ुलामी जो निज़ाम अञा सऊदी अरब में आहे जागीरदारी मौजूदु आहे यानी ग़ुलामी खां अॻु जे दौर जो बि निशान ज़िंदा आहिनि हिंदुस्तान में संथाल वेठा आहिनि मुजाहिद वेठा आहिनि उघाड़ा घुमनि पिया तीर कमान खणी पिया हलनि ऐं मनीला में ॾिठुमि नर जेके पेसिफिक बेचनि पिया आहिनि कुओ न अगरि चडियूं हणियो कुओ न अगरि नचनि पिया खिलनि पिया ॾंद कढणु ॻाल्हाइणु पूरो कोन थो अचे उन दौर जी अलामतूं आहे जागीरदार वेठा आहिनि सरमाएदार वेठा आहिनि सोशलिस्ट वेठा आहिनि ईअं न आहे त हिकिड़े खटियो त ॿिया वेंदा हलिया ॿिया वेठा हूंदा हिते जीअं कमर सोबे चयो सोशलिस्ट निज़ाम क़ाइम में दाइम आहे निज़ाम वींदा थोरी आहिनि जिन निज़ामनि जो मुस्तक़बिल हूंदो आहे उते हूंदा आहिनि हिकिड़ो इलाइक़ो जहां में इक़बाल कॾहिं इक़बाल सुठा शहर चवंदो आहे जहां में मर्द मोमिन सूरत खुशेद होते हैं इधर डूबे उधर निकले उधर डूबे इधर निकले ही जेके निज़ाम पाण में विढ़नि था तव्हां जॾहिं तारीख़ पढ़ंदो यूरोप जो त अॼु सरमाएदार खटी विया अॼु जागीरदार खटी विया फलाणो चयो नेपोलियन जो दौरु आयो फ्रेंच इनकलाब आयो जागीरदार खे शिकस्त आई बादशाही ख़तमु कयो अब कू थियो वरी जागीरदार शहनशाही निज़ाम वरी क़ाइमु थियो नेपोलियन शहनशाह क़ाइमु कई वरी नेपोलियन खे कढी वरी ॿियो शहनशाह आयो वरी टियों शहनशाह आयो वरी शहनशाह आयो नेपोलियन जो भाई थियो अरिड़हं सतरि में वरी सरमाएदारी निज़ाम बहाल थियो यानी हिकु सौ सालनि खां पोइ वरी सरमाएदारी निज़ाम बहाल थियो हिन चयो वियो वियो वियो वियो वियो वियो वियो सरमाएदारी निज़ाम त आयो क़ाइमु थी वियो ही जेके निज़ामनि जूं लड़ायूं आहिनि टाइम कोन्हे पाण खे निज़ामनि जूं लड़ायूं तमामु डिघियूं हलनि थियूं जागीरदारी जे क़ाइमु थियण जी लड़ाई घटि में घटि अठ सौ साल हली आहे जागीरदारी निज़ाम खे दसे सरमाएदारी निज़ाम आयो आहे अठ सौ साल उनमें हंड्रेड इयर्स वार आहे हिकिड़ी जंग हुई सा हिकु सौ साल हली हुई ॿी वार ऑफ रोज़ उहा टीह साल हली हुई ही चर्चो कोन्हे खंड मिठाई आहे खाई मिया सीन गोरबाचो आराम पई करे गदारी करे विकिणी पोइ आयासीं खटपिटियूं खाई पोइ विया हलिया ईअं न आहे तव्हां ॾिसो पिया त रूस जे अंदरि कहिड़ी चढ़ाई आहे पार्लियामेंट खे मोचराणी कढी ॿी पार्लियामेंट जा चूंडी आई सा हिन जे पीउ आहे उनजे ख़िलाफ़ आहे गोल्ड सीन जी मुर्गी बंदि आहे हींअर वज़ीरनि जेको सुरदो बि आहे न उहो हुन जी ॻाल्हि बि कान थो ॿुधे उहो हैदर जेको हरामी हो हिननि जो तव्हां कढी छॾियो वज़ीर तव्हां रोअंदो उछगारो ॾेई वियो हलियो तमामु वॾी तबकाती जंग रूस जे अंदरि मौजूदु आहे उते डिक्टेटरशिप आहे फाशिज़म अची वई आहे जिन चयो मूंखे मुबारकू न थिए त अबाई कम्यूनिस्ट कढिया अथमि हाणे मूंखे तरक़ी पसंदि ॾियूं उहे फाशिस्ट आहिनि अमरीकी बि चवंदा फाशिस्ट आहिनि बोज़निया में रूस जो मौजूदो किरदारु कहिड़ो आहे बोज़निया में मुदाख़लत पियो करे उन्हनि कुवतनि जे ख़िलाफ़ जेके मुसीबत मड़ी विया हिन गदार हुकूमत रूस जी जेका मस मस रोई रोई चोॾहीं सदी खां पोइ रूस राति ॾींहुं जेका गरम पाणी ताईं पहुचण जी जदोजहद कई तंहिंखे हिन ॿिनि गदार टोले रूस जी उन सॼी महिनत कई जेका पीटर ऐं आज़म जे ज़माने खां वठी थी त कंहिं तरह रूस गरम पाणी ते पहुचे तव्हां में सफ़ाई साहिब हूंदा तव्हां ख़बर हूंदी त गरम पाणी ताईं पहुचण ऐं बंदरगाहनि तां रसण रूस जी अज़ली ऐं अबदी ज़रूरत आहे रूस जो वजूद आहे त हुनखे गरम पाणी तां पहुचे जिते उहो समंडर ताईं माण्हू वञे हिननि ॿिनि गदार टोले गुरबाचो ऐं जेलसिन जे गदार टोले त साज़िश करे उहो गरम पाणी बंदि कयो आहे तव्हां सम्झो था त रूस जहिड़ी अज़ीम ताक़त असां हिन गदार टोले खे सदाई चवंदी तॾहिं तव्हां हुकूमत करियो हींअर ई बग़ावत थी आहे हुन चयो आहे जेके तकरीरूं माण्हू कयनि ऐं पढ़ंदो आहियां हुन चयो आहे त तव्हां त असांखे प्योरटो रुको जी नंढड़ी सुल्तनत करे छॾियो आहे असीं रूसी आहियूं सोशलनि खां अॻे बि असीं रूसी हुआसीं यूरोप जी वन नंबर ताक़त हुआसीं असीं सुपर पावर आहियूं तव्हां असांखे अमेरिका जो एजेंट करे छॾियो आहे केसि ताईं बर्दाश्त कंदासीं तूं गदार आहीं खुलम खुला तूं गदार आहीं ऐं हू गदार जेको हलंदो अचे गुरबाचो उते लिखियो ऐं कुझु मुरलियूं विझाईंदो माटको कुकड़ जो हिते वाइज़ पई कई हाणे नथो ॻाल्हाए रूस में त आज़ादी आहे न पोइ गुरबाचो ॻाल्हाए नथो आज़ादी आहे प्रेस आज़ादी आहे कम्यूनिस्ट त हरामी हुआ उहे विया डिक्टेटर विया स्टालिन हरामी हो कतर विया जलाल विया हाणे त सोलजन सिंह जी बादशाही आहे हाणे त जमहूरियत आहे हाणे त इंसानी हक़ आहिनि पोइ गुरबाचो नथो ॻाल्हाए चप सील थिया पिया आहिनि हीउ ज़ुल्म आहे हीउ तशद आहे हीउ बुख नथो ॻाल्हाए साज़िश आहे दोस्तो हिकिड़ो तमामु सुठो किताबु आहे the history of the struggle of the free struggle of India उहो लिखियो आहे केरला जे chief minister mister E H Namboodiripad उन ते वर्ष इंकशाफ थिया हुन हिकिड़ी ॻाल्हि ॿियूं त घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि मतिलबु हुन जो चवणु आहे त पाकिस्तान जे ठाहिण में जिना जो ॾोह कोन हो पाकिस्तान ज़ोरीअ मड़ियो गांधीअ मज़हब जी पॉलिटिक्स जिना कान आंदी गांधी आंदी हुन हुन डॉक्यूमेंट्स में सबूत पेश कयो इहो पाण खे पटी वियासीं पढ़ाईंदा हुनजो रिकार्ड इअं न आहे तंहिंखां पोइ लिखिया आहिनि असीं वकील माण्हू रिकार्ड ते हलंदा आहियूं रिकार्ड मूं पढ़ियो आहे तव्हां पढ़ी ॾिसजो पोइ तव्हां फ़ैसिलो कयो <clears throat> तव्हांखे ख़बर आहे टीपू सुल्तान अंग्रेजनि जे ख़िलाफ़ बग़ावत कई नाकाम थियो सिराजुद्दौला बग़ावत कई बंगाल वियो नाकाम बग़ावत कई सौ सालनि खां पोइ अरिड़हं सौ सतवंजाह में झांसी जी राणी हे जेके ताराबाई ॿियूं सभिनी गॾिजी मराठनि सॼो हिंदुस्तान गॾियो बग़ावत कयूं फेल थिया पोइ वरी उहे कुवतूं जेके अंग्रेज़नि सां गॾु हुयूं जिन अंग्रेजनि खे मदद ॾिनी जेके अंग्रेजनि जा हामी हुआ अंग्रेजनि जा साथी हुआ हिंदुस्तान जे आज़ादी जी जदोजहद जा गदार हुआ उन्हनि गदारनि अंग्रेजनि खे कन मां जले ॿाहिरि कढी छॾियो जेके संदसि साथी हुआ तिन कढियो न ॿुधणी चए थो छो कढियऊं हू अहिड़ी दौर जा अहिड़नि कुवतनि जा नुमाइंदा हुआ जिन में ताक़त न हुई माण्हूअ खे मारींदो संदसि तबिके जो माण्हू ही लयस हुआ गांधीअ वारा कांग्रेस वारा लीग वारा उन्हनि हथियारनि सां जे ख़ुदि अमरीका इंग्लैंड जा हथियार हुआ हे जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड जा पढ़ियल हुआ हिननि उहेई हथियार ते इस्तेमालु कया जेके अंग्रेज़नि जा ॾुखिया हुआ हू घर जा भेदी हुआ उनखे तव्हां हाणे इस्तेमालु कयो तव्हांखे ख़बर आहे अमरीका सां कम्यूनिस्ट विढ़िया उन पंहिंजो वॾो वॾो पार्ट था कयो उन ते आउं नथो ॻाल्हायां तमामु घणो हिन मुख़्तसर तारीख़ में दुनिया खे गुलाम बनाइण लाइ स्पेन पुर्चुगाल डचनि अंग्रेज़नि सल्तनत क़ाइमु कयूं कड॒हिं सदी खां वठी शुरू थिया उणवीह सदी ताईं आया चार सौ सौ सालनि में जेकी हुननि खटियो रूस हुननि खे ॾहनि सालनि में खसे वरितो यूनाइटेड नेशन देड ऑफ डिकॉलोनाइज़ेशन कयो मजबूर कई दाड़ीअ मां झले पास करियो कॉलोनी आज़ाद करियो ॾहनि सालनि जे मुख़्तसर असे में सिक्सटीज़ में दुनिया जा हिकु सौ मुल्क आज़ादु थींदा रूस खे पादर हणी हीअ पाकिस्तान आज़ादु थी विया लिखियो आहे जेकर खे चीन सां तबा थींदी चयो बाबा थींदो जनरल देवल चयो फौजू कढी भॼो बि थी विया मिलिटेंट बि माउ वारी मौज वॾा मरी वियासीं तंहिंजे करे भॼो उहो जेको सुरताल हीअ पट की आहे त रूस त वियो हाणे सभिनी जी घोड़ा घोड़ा आहे अबा रूस आहे कोन हाणे दॿे थो अंग्रेज़ अंग्रेज़ जापान खे दॿाए पियो जापान चोर जी मार हुई घड़े में अंग्रेज दॿे थो हाणे रूस त कोन जे विच में जो हुनखे दॿाए हुनखे हाणे परवाह कान्हे सभिनी कीची में जलो बीठो अमरीका हा बान चोट कुटिया पुट चवसि पई जेको तूं गड़बड़ करे चढ़ियो वेठो तूं हथियार आऊं रखंदुसि तव्हां न रखो यानी सॼी दुनिया जे हथियार रखण जा पावर हाणे हूंदा अमरीका ऐं यूरोप जीअं बावलपुर रियासत जो नवाब साहिब वेठो आहे मेजर हिकिड़ो टके वारो कैप्टन वेठो आहे कैप्टन वेठो हुकूमत करे नवाब साहिब जेको रनू पियो पाले हुजे हरम भरियो वेठो आहे पावर सभु अंग्रेज वटि हाणे निज़ाम कहिड़ो क़ाइमु था कनि सभु पावर अमरीका वटि अमरीकी सफ़ीर जा नायब सफ़ीर कंदो हुकूमत असां वज़ीर में जनरल सभु बिला बिला आणियो टोपला वोपला विझो बसि करियो गाॾी चोड़े पिया हलंदा हे आर्डर कंदो फलाणे फलाणे लाइ खे रखियो चाचा मूं त तंहिंजी किताब में पढ़ियो त निज़ाम दखन खां कंहिं चंदो घुरियो चई अंग्रेज़ी रेज़िडेंट खां मोकल वठां त पोइ त चंदो ॾियां चंदो ॾियण जी साहब बहादरनि खे एकवीहनि तोबनि जी सलामी पंज रुपया चंदो बि ॾियो कोन सघनि हाणे जेका हुकूमत थींदी ऐं थिए पई तव्हांजे अखियुनि अॻियां आहे तव्हांखे ख़बर आहे सूबेदार बदिली नथो करे सघे निज़ाम अहिड़ो थियो आहे ख़ुदि मुख़्तियारी एतिरी आहे सिंध जी ख़ुदि मुख़्तियारी आहे सूबेदार चवनि था त फलाणे खां पुछो उहो बदिली कंदो सूबेदार बदिली कोन थींदो हाणे वज़ीर अज़म हू मुक़ुरु कंदा अपॉइंटमेंट ऑर्डर मथां थो अचे छो रूस आहे कोन रूस आहे कोन तंहिं करे हाणे हे ते वेठा आहिनि चवनि कंहिंखे अॻे त कयूं हरम पयूं मदद वरतऊं हुन खां कमु कयूं तेल मेच वठे मुड़ुस खां ऐं वञे हुन वटि रहे वरी वञे हुन यार सां कपड़ वठंदा हिननि खां स्टील मिल रूस ॾे मदद रूस ॾे मिस्र मिस्रो मिस्र में मिस्र ते स्विज़ जो हमिलो थियो कंहिं मचायो बुलगानी लेटर लिखियो यादि रखजांइ रूसी राकेट ख़तरनाक आहिनि जे लंडन ते चार राकेट किरिया तव्हांजो आहे ख़ैर कोन थींदो हू माठके वेठा ऐं मिस्र ॾहनि साल खां फ्री वरी वञण ते वेठो सभिनी मुल्कनि ब्लैकमेल कयो रूस ब्लैकमेल पैसा वरितऊं टपड़ वरितऊं हथियार वरितऊं हाणे कंहिंखे ब्लैकमेल कंदा हाणे रूअनि पिया कंद हेठि मिस्र जो सॼणी सभु ब्लैकमेल थियो कुकड़ ते वेठा आहिनि तव्हांखे ख़बर आहे छा आहे मज़ेदार ॻाल्हि थी हाणे जेका मज़ेदार ॻाल्हि थियण वारी आहे मुख़्तबल जे हवाले सां सम्झण जहिड़ी ॻाल्हि आहे नंबूदरी बि चए थो त अंग्रेज़नि खे पता अंग्रेज़नि जा यार ऐं सरमाएदार जागीरदार हाराए वियो रूस अमरीका जे मुक़ाबले में गदारी जे करे हाराए वियो गोरबा चौक टोले इन्हनि गदारनि जो जेको विच में वेठा हुआ सरमाएदारनि जा पुट अंदरि वेठा हुआ मिडिल क्लास अंदरि सरमाएदारनि जो गदार वेठो हो तंहिंजे करे हाणे आया आहिनि सरमाएदार उहे आहिनि अंग्रेज़ जा जोड़ जा अमरीका जा जापान सां जोड़ जो आहे मलेशिया जो महतीर मोहम्मद चए थो तूं हरामी आहीं तूं बदमाशी थो करी अमेरिका सां ईअं था ॻाल्हाइनि महातिरी मोहम्मद छो त उहो पाण सरमाएदार आहे ताए ते गरम ॻाल्हाए थी सिंगापुर वारो चए थो तूं ह्यूमन राइट्स जे नाले में मूंखे ब्लैकमेल न कर हे ईअं छो था ॻाल्हाइनि हे ख़ुदि सरमाएदार तूं सरमाएदार आहीं त मशीनरी में आऊं ज़ोर आहियां जापान चए थो त अमेरिका जी मशीनरी आउट ऑफ डेट आहे लो वो बि कहते बेनगो नाम है जानता अगरि अॻे ईअं पुणो धोतु कपिड़ा हाणे जपान जेके हथनि सां खाराए वॾो कयो धमकी ॾियो माल असां वठण लाइ तयारी न आहियूं खायो मुल्क ते ॾिठो आहे माना फासिस्ट हिननि अमरीकी کہ यूरोपी साम्राज्य کاری ڈھگے جا دھنی वारा कारे जा اوین अची دار आहिनि उहे کوریا ताइपे ऐं चीन बि सरमाएदारी अची रही आहे उन ते वधीक ॾिसो सिंपल ॻाल्हि जेका कैपिटलिज़म हुई अरिड़हीं सदीअ में उहा हींअर आहे छा न उन सोशलिज़म खां सिखियो सोशल दबाए जेके मुतालबा उन्हनि ॾींहनि में थिया शिकागो वारो कतल जेको थियो टिनि ॾींहनि में जेके मज़ूर मुतालबा थिया से सभु सरमाएदारनि पूरा थिया सोशलिज़म जे करे सरमायादार सोशलिज़म तहरीक जे अॻियां झुकिया वेलफेयर स्टेट्स ठाहियूं जेकी बि साइमन चयो हो जेकी उन जे ज़माने में मुतालबा हुआ उहो त हिननि पूरा करे छॾिया मज़दूर जर्मनी में ऐं वियुसि मुंहिंजो भाई इनकलाब इनकलाब बैरलन में पुछियो हुनखे चई बाबा हिते असां मूं चई कंप्यूटर आहियां मज़दूर आहियां मूं वटि कंप्यूटर आहे हाणे त ख़ैर हालत उहा कान अथनि पर मूं वटि कंप्यूटर आहे घर में हाणे आउं इनकलाब कहिड़ो आणियां ऐं त मूंखे डपा थी निज़ाम जो त हीउ टपड़ मोरा किना घणो टपड़ आऊं थो खां सरमाएदारी उन ते आहे सरमाएदारनि सिखियो आहे सोशलिज़म जे दबाव जे करे यूरोप तब्दील थियो आहे सरमाएदारी तमामु तब्दील थी वई आहे सरमाएदार हथियार पिटा कया बाबा या हरामी आहिनि रूसीअ जी गड़बड़ कंदा तंहिं करे मज़दूरनि खे परचाए वेठो हाणे ख़बर छा कयो अथनि हाणे जर्मनी में चवंदा गड़बड़ बंदि कयो ऐं वेलफेयर कर्ज़ घटाइण शुरू कयो आहे इंग्लैंड में दबाव वधाइण शुरू कयो आहे सरमाएदारी अखियूं ॾेखारण शुरू कयूं आहिनि हाणे गड़बड़ न करियो नतीजो हाणे ताज़ो रेड मूं पढ़ियो तेॾी हिंदुस्तान जे टाटा ऐं बिरला ऐं ॿियनि चयो आहे त अमरीका असांखे फुरे थो उन्हनि मुज़ाहिरा कराया साफ़ी कया आहिनि त ख़बर छा आहे टियों ॾींहुं मुज़ाहिरा कया कंहिं कराया हिंदुस्तान जे मज़लूम वॾनि सरमाएदारनि कराया कंहिंजे ख़िलाफ़ बाबाए सरमाएदारी अमरीका जे ख़िलाफ़ जापान जो वॾो सरमाएदार अमरीकी सरमाएदार जे ख़िलाफ़ थियो आहे हाणे हाणे अॻे त जेसीं रूस हो तेसीं हरामी सभु पाण में गैंग ठाहियो वेठा हाणे हे चवंदो असां ज़ुल्म आहे कंहिंसां ज़ुल्म आहे त मूं चयो त मज़लूम वॾा सरमाएदार हो एशिया जा पाण में मुताब थियो सरमाएदार वॾेरा वॾा टाटा बिरला मज़लूम थी वियो आहे जापान जो सरमाएदार मज़लूम थी वियो आहे ताइपाए जो हांगकांग जो सिंगापुर जो माण्हू गॾु पिया थियनि सरमाएदारी जे ख़िलाफ़ सरमाएदार गॾु पिया थियनि कुवतूं गॾु पई थियूं हिकिड़ो नओं दौर अची वियो आहे प्रोग्राम कहिड़ो हुअणु खपे सरमाएदारी जी हिकु हटी न हुअणु खपे सरमाएदारी नए सिर मुल्क ते नाफ़िज़ पई थिए तंहिंजे ख़िलाफ़ ज़बरदस्त जंग थियणु खपे सरमाएदारी जेका ह्यूमन राइट्स खे ब्लैकमेलिंग लाइ इस्तेमालु पई थिए तंहिंमें रजिस्ट करणु खपे जिते जिते असांखे सूट करे उते असीं सरमाएदारीअ जे इन ॻाल्हि खे कयूं त ह्यूमन राइट्स थियनि उनखे पूरी तरह निफ़ाज़ करियूं कानून जी बालसी ॻाल्हि करियूं पर उन जे आड़ में हू असांजी ख़ुदि मुख़्तारी ऐं मुदाख़लत करे तंहिंजे ख़िलाफ़ थियणु खपे जागीरदारी ख़तमु थियणु खपे वॾेरा शाही हेठां लोअर मिडिल क्लास खे मथे न अचणु पई ॾे नौकिरी में नथी अचणु पए पंहिंजे पुटनि खे कूड़ा ऑर्डर ॾियो देसी उहे बि रखे कमिशनर उहे बि ठाहे मिडिल क्लास मथां बि नाज़ थिए हेठां हिननि खे फकीर रखणो आहे ग़रीब जे ॿार खे कापीअ ते पास थियणो न आहे कापी पैसा ॾेई वठी पंहिंजा पुट डिप्टी कमिशनर कराइबा बिल्कुलु प्लान आहे त फकति मथे तबिके खे मिडिल क्लास ठाहिबो हथरादो कूड़ो मिडिल क्लास ठाहिबो जेको मथे तबिके जो अंग्रेजी ॻाल्हाए बि बर्कले फलाण मां डैम टू टू ऐं असांखे वरी चइबो असांजा बेहया ऐं बेशरम प्रोफेसर आहिनि जे पैसा वठी वेठा विकिणनि इन्हनि बेशरमनि हथां पंहिंजे तबिके जे ख़िलाफ़ गदारी कराइबी रुगो पैसा वठिबा मार्कूं हुन सां विकिणी छॾींदा हिकिड़ो कूड़ो मिडिल क्लास थो ठहे इन जे ख़िलाफ़ ज़रूरत करणु खपे क़ौमी ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ जदोजहद करणु खपे तबिकाती ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ जदोजहद थियणु खपे सभिनी कुवतनि खे वसी प्लान ठाहिणु खपे सोशलम जे हवाले सां चीन में थियो आहे प्लैंड मास्केट इकोनॉमी इन जो नालो रखियो अथनि ऐं मास्को में हुउसि मूंखे दोस्त चयो जो कम्यूनिस्ट पार्टी कमेटी जो माण्हू मूं सां दोस्त हो त मूंखे चयो हिकिड़ो असां वटि माण्हू सॼो ॾींहुं ॿटाकनि था फलाणी मूंसां ॻाल्हायो फलाणे मूं सां ॻाल्हायो सॼो ॾींहुं खिली ॻाल्हायोसीं बयानु लिखियो फलाणी ॻाल्हायो असां जिन माण्हू ॻाल्हायो जिन असीं डिबेट्स में आहियूं जंहिंसां गेंगवर्स केड़े माण्हू ज़िक्र कयो आहे चया तोसां गैंगार्स के शायदि थोरी आहे तूं न कंदे ॿियो कोई ॻाल्हियूं सां त असां अरब तारीख़ ते ॻाल्हायो आहे की आलिम माण्हू हा त इन सभिनी माण्हुनि सां ॻाल्हि थी त मूंखे ॿुधायो दोस्त जनरल जो पुटो चई ख़बर अथई रूस में सभ खां वधीक मक़बूल माण्हू कहिड़ो आहे मुंहिंजो न चई डैंक शॉपिंग मुंहिंजो छाजे करे चई त हुन वॾो इंतिलाब आहे सरमाएदारीअ खां प्लैंट इकनॉमी सां गॾु मार्केट इकनॉमी आंदी आहे जेको वॾो असली मुसीबत हुई उनखे हिन बैलेंस आउट कयो आहे उन ॾींहुं मूंखे चीन जी कोई चीन जी नुमाइश हुई हथियारनि जी सामान जी मूंखे वठी हलो हुन ते माण्हुनि जा ॻाहट अची थिया नयूं मशीनूं हुयूं ईअं पहिरीं ठहूं नंढियूं मशीनूं वॾियुनि में त हाणे रूस बादशाह आहे का रूस जा राकेट अॼु बि मरीख खां वठी वेंदा अञा अमेरिका अहिड़ो राकेट ई कोन ठाहियो आहे जेको रूस जे राकेट सां मुक़ाबिलो करे रूस अॼु बि जंग में सुपर पावर आहे अमरीका अमेरिका कुझु कोन्हे वॾा हथियार इस्तेमालु थिया रूस तबाह करे छॾनि पर अंदरि गदार वेठा आहिनि साफ़ी थी कहिड़े नंढे रूस खां बि शिकस्त नंढनि शयुनि में रस्ता रोड ताक़तसी जंगी मशीनरी हरकत करे थी उन जीअं कमरेड सोभे चयो हिनखे छोकरियूं खपनि डांस कनि तॾहिं बंदूका कनि हू त चरिया आहिनि चरिया बुखनि ते यूरोप खे तॾा वेह करे छॾियूं तव्हां पढ़ो सही कीअं कई ख़तरनाक आहिनि अॼु बि अपने मैखाने को मैखाना तो बन लेने दो अपने दीवानों को दीवाना तो बन लेने दो उठ जाएगी ये गरम बारी आदाब भी उठ जाएगी और ये सतवत असबाब भी उठ जाएगी खा जंजीर छनकती ही छनकती ही छनकती ही रहे ही जेको दौर आहे जनाब आहे ही पासिंग फेज़ आहे नंढड़ो फेज़ आहे थोरनि ॾींहंनि जी ॻाल्हि आहे रूए ज़मीन जूं कुवतूं नई चढ़ा नई उभार तव्हां पंहिंजे मुल्क में कोन था ॾिसो मतिलबु अहिड़ा पाण किथे कया सेमिनार्स पाण कयूं पिया ही पासिंग दौर आहे सरमाएदारी प्रोबंडा कई आहे उघाड़ी थी रही आहे तव्हां पढ़ो कोन था तव्हां ॾिसो त हुनजे अंदरि केॾो तज़ाद आहे केॾो फोट आहे केॾा इंकशाफ थी रहिया आहिनि मशरक ऐं मगरब हुनजो शाइर शाइर अज़ीम शाइर आहे अमरीका जो नालो छा आहे जंहिंजो मूं तर्जुमो कयो आहे तव्हां मूंखे यादि आहे अमरीका जो वॾे वॾो शाइर हाणे हिन दौर में वाल्ट विटमन तंहिं चयो आहे यूरोप ऐं अमरीका पोइ ते वञो तारीख़ जे पाछनि में गुम थी वञो तव्हांजो दौर ख़तम थी वञो ॿियो आहे एशिया अफ्रीका अॻिते वधी तारीख़ ते अचो तव्हांजो दौर अची वियो मूं भुणका ॿुधा आहिनि तारीख़ सदी में लिखी आहे मूं तारीख़ जूं भूनका ऐं साॻोश आहिनि जो दौर आहे मूं मुल्क़नि जो दौरो कयो आहे मुलाक़ातूं कयूं आहिनि बिल्कुलु नई दुनिया अचिजे थी जंहिंजी इक़्तिसादी इमामत करे पई ईस्ट एशिया चीन उते आहे तंहिं ॾींहुं तव्हां ईरान खे ईरान जो बयानु पढ़ियो तव्हां कोन पढ़ियो ईरान चयो असीं रूस चीन ऐं जापान गॾु आहियूं ऐं हिन साम्राज्य खे ठीकु कंदासीं हिकिड़ो नओं दौरु अचे पियो उन ते करे पाण जुदा बहस रखूं त नए दौर में जेका सफ़ बंदी थी आहे बिल्कुलु वाज़े सफ़ बंदी आहे इंटरनेशनल लेवल ते कुवतूं हिकिड़े पासे आहिनि ॿियूं ॿिए पासे आहिनि तमामु हिकिड़ो दिलचस्प सब्जेक्ट आहे जे तव्हां रखियो ते त इन ते आऊं ऐं ॿिया दोस्त ॻाल्हाईंदासीं त हिन वक़्तु दुनिया जी बैन अवी सफ़ बंदी कहिड़ी आहे ख़ुशूसनि इक़्तिसादी नुक़्ते निगाह सां ऐं सियासी नुक़्ते सां समाजी तरह कहिड़ियूं कुवतूं कीअं आहिनि ऐं हिन वक़्तु जेको पेचीदी कुवतुनि जो तवाज़न आहे सो कीअं आहे इहो जुदा मौज़ू आहे पर सामराज हुन लिखियो आहे लिखियो आहे त जेकी नज़र अचे थो इहो नज़र ऐं शराब आहे जेका बालादस्ती आहे उनजी पार वारीअ ते आहे हुन लिखियो आहे इट इज़ ऑन सेंड इनशा इहा वारी ते पार साबित थींदी पाण वरी ताक़त में ईंदासीं ऐं वरी नओं दौर ईंदो ऐं इहे सॼा गम मेटजी वेंदा हिकिड़ो वाकई सरमाएदारी ऐं टकर थींदो इन जे विचां सोशलम जूं नयूं क्वतूं थियणियूं तव्हांखे ख़बर आहे त मार्क्स ऐं एंजल्स चयो हो त जॾहिं सोशलिज़म सरमाएदारी पंहिंजा सभई कुवतूं तकलीफ़ी कुवतूं एग्ज़ास्ट कंदी तॾहिं सोशलिज़म ठहंदी यानी सोशलिज़म जो ख़त्म थियण जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे सोशलिज़म जे टाइम थियण जो अञा आयो ई कोन्हे त विच में आहे ट्रेलर दोस्त सही चयो डॉक्टर साहिब चयो त बहस हलियो त सोशलिज़म हिन दौर में अचणु खपे हिकड़े मुल्क में क़ाइमु थी सघे थी हिन ते वॾो बहस वाकई ट्रांसकी ब्रेड स्क्रिटोर्स के मौक़े ते वॾो बहस आहे उनमें किताब आहे left wing communism and infantile disorder तंहिंमें लेनर जेका तकरीर तव्हां पढ़ो हुननि चयो जर्मनी में इनकलाब ईंदो हिन चयो जर्मनी में अचे त भले अचे असांजो इनकलाब बराबरि हिकिड़ो वक़्त खां अॻु ॼावल कमज़ोर ॿार आहे क़बूल था कयूं हीअ अलाए बचे अलाए न बचे हीअ त कमज़ोर ॼवार आहे जंहिं सॼी दुनिया खे धोॾे छॾियो आहे जे जर्मनी में इनकलाब आयो त पोइ त दुनिया गॾु थींदी त छा ॾिसबो हीउ त नव ॼावल ग़रीब हो छहनि महीननि जो ॿारु हो तंहिं हे जमर ॾेखारिया जॾहिं सोशलिज़म सरमाएदारीअ जे अंदरि गर्भ में पची पुख़्ती थी वॾो ॿारु थी सिहतमंद ॿारु थी ॼमंदी जंहिंजो टाइम हाणे थो अचे सोशल जो दौरु किथे आयो आहे हाणे ईंदो जॾहिं सरमाएदारी पंहिंजूं समूरियूं कुवतूं एग्ज़ास्ट कंदी पंहिंजूं तकलीफ़ूं सलाहियतूं विञाए वेंदी इहो ई चयो मार्क्स ईअं लिखियो सरमाएदारी पंहिंजूं समूरियूं कुंतूं एक्ज़ास्ट कंदी जॾहिं समूरियूं तकलीफ़ी सलाहियतूं भरू कार ईंदी उन जे गर्भ में जनम वठंदी फोशल ऐं उहो सिहतमंद ॿारु ॼमंदो तॾहिं रूए ज़मीन ते नए दौर जो रुज पियो उहो वक़्तु हलियो न वियो आहे उहो वक़्तु अचे पियो उनजे शानदार